Jer, draga braćo, kada bi cilj opravdavao sredstvo, onda nema tog grijeha i nema te novotarije, draga braćo, ako ju ne možemo uraditi. Nema tog šta više i kupra, a da se ne može uraditi. I to je upravo ono što se danas, što se danas dešava. Cilj ne opravdava, ne opravdava sredstvo. Dakle, nije dozvoljeno punoletnom i pametnom muslimanu i muslimanki da svjesno uradi dijelo kufra, bez obzira radilo se o izgovoru, o vjerovanju, bez obzira radilo se o pitanju i tako dalje i tako dalje, osim ako bi čovjek bio prisilen, a opet prisila se odnosi na djelo. Jer dakle, biti prisilen na svoje uvjerenje, već može biti prisilen na određeno djelo, na određene, određene riječi. Ovo je, dakle, draga vratica, stvar koju ta ljudi danas nije svjesno, a na koju smo dosta često upozoravali i o kojoj smo dosta često govorili. A to je da nema, draga vratica, na ovom dunjavnuku veće maslehe od toga da čovjek sačuva svoj iman, da sačuva svoj teuhid. Ova masleha, ova korist je iznad svake druge maslehe. I nema te koristi koja može biti iznad ove koristi.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 A potom, draga braćo, mi smo u kratkim crtama na prošlom predavanju pojasnili stav Islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama. Nismo e, dugo duljili, nismo nešto detaljnije govorili o ovoj stvari, jer smatramo da nema potrebe da se detaljnije govori o toj stvari, jer je stav islama prema sekularističkim i nevjerničkim jasan i to dakle nije predmet rasprave sa bilo kojom osobom koja ima i ole znanja o Allahovoj dželjavala vjeri i o značenju riječi šehadeta la ilaha illa Allah. Također, s druge strane, isto tako nećemo dugo duliti o stavu Islama kada je u pitanju organizovanje ili pak osnivanje partija u islamskoj državi. Jer s jedne strane što dakle, takve države u, u cjelini u pravom značenju, u pravom smislu ove riječi danas nemamo s jedne strane, tako da nema potrebe da puno dunimo, a iz druge strane što je takođe i ovdje stav islama jasan, a to je da i okrilu islamske države nije dozvoljeno osnivati partije, pa makar te partije počivale na ispravnoj akidi, makar svoj statut, svoj menheđ zasnivali na Allahove knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. To dakle nije dozvoljeno onda kada postoji islava i kada postoji halifa muslimana, muslimanski vladar i muslimanski vođa. Jer kada bi bilo dozvoljeno osnivanje takvih partija, to bi dovelo do podvajanja muslimana i do slabljenja njihove snage i slabljenja njihove njihove jačine. A to nam Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallame zabranjuju na puno mjesta, puno ajeta koji postiču i naređuju na pridržavanje džemata, koji postiču na pridržavanje džemata i s druge strane upozoravaju na podjelu, razjedinjavanje i tako dalje i tako dalje. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Oni koji su rasparčali svoju vjeru i na skupine i partije se podvojili ti sa njima nemaš ti sa njima nemaš ništa. Također kaže Jalla wa ala wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razdvajajte. Stoga podvajanje ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, to je konkretnije osnivanje tih takvih partija, pa makar počivala na Allahove knjizi sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, u okrilu islamske države nije dozvoljeno osnivati jer vode podijeli džamata i dovodi do, dovode do slabljenja snage ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i do podvajanja na skupine a to je upravo ono što Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranjuju na puno mjesta. Dakle, nećemo i nešto duže govoriti o ovoj temi jer je ona inša Allahu ta'ala e, jasna i nije dakle predmet, predmet rasprave sa rekao bilo kojom osobom koja imalo, ima imalo znanja o Allahovoj dželle vala vjeri i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ono što nas, draga braćo, isti je interesu jeste osnivanje ti osnivanje partija u nevjerničkim državama. Državama u kojima da mi danas živimo, kakav je propis osnivanja, otvaranja tih takvih partiju ovog demokratskog sistema, ovih demokratskih društva, u dakle okrilu ovih nevjerničkih država u kojima mi danas kojima mi danas živimo. To je dakle upravo predmet rasprave i polemike a, između dakle između ove dave i određeni ljudi koji zastupaju drugačije mišljenje a, a, i podržavaju određene, tako reći po znacima navoda, proislamske partije ili partije koje simpatizuju, simpatišu islam, gaje neke određene simpatije i tako dalje i tako dalje. Ovo je stvar o kojoj znači mi želimo progovoriti uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, jer jer imamo dakle i određenih ljudi koji su danas pojavili, a koji osnivaju, tako reći, neke partije koje, kako oni za njih kažu, počivaju na Kur'anu i sunnetu, a vidimo dakle da u samom statutu i u praksi da se suprostavljaju Allahovu cizi sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da bi odgovorili na ovo pitanje, draga braćo, moramo najprije spomenuti neke osnove. Moramo spomenuti jako bitne osnove koje ukoliko shvatimo onako kako treba, onda će nam biti jasan i stav islama prema osnivanju ti takvih partija u ovom današnjem demokratskom društvu i ovoj demokratskoj zajednici. Prva stvar ili prva od tih osnova, draga braćo, jeste da čovjeku nije dozvoljeno uraditi ili izgovoriti riječi kufra. Također, dakle, po to spada i pisanje riječi kufra, da čovjek kad napiše svojom rukom i tako dalje i tako dalje, nije dozvoljena, ova, ovakva stvar nije dozvoljena da je čovjek svjesno uradi osim kada se radi o prisili. Dakle, nije dozvoljeno pametnom muslimanu, punoletnom i, pano, pan, pa, puno, punoletnom i pametnom muslimanu i muslimanki da svjesno uradi dijelo kufra, bez obzira radilo se o izgovoru, o vjerovanju, bez obzira radilo se o pisanju i tako dalje i tako dalje, osim ako bi čovjek bio prisilen, a opet prisila se odnosi na djelo. Jer, dakle, biti prisiljen na svoje uvjerenje, već može biti prisiljen na određeno djelo, na određene, određene riječi. Dokaz o ovom je su riječi uzvišnog subhanahu wa ta'ala, povodom Ammara ibn Jasira, illa man ukrihe wa kalbuhu mutma innun bil iman. Osim oni koji budu prisileni, a njihovo srce ostane čvrsto u imanu. Njihovo srce ostane čvrsto u imanu. Povod objeva ovog ajeta je, inša Allahu ta'ala, svima vama dobro poznat a to je postupak Ammara ibn Jasira radijallahu anhu, kojeg su nevjednici mučili tako da je na kraju bio primoran, prisilen, da izgovori neke riječi na račun Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je došao plaćući Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa je uzvišeni dželle wa ala povodom njega objavio ove riječi. Illa men ukrihe, osim oni koji su prisiljeni. Dakle, na njih, njih neće zadesiti Allahova dželle wa ala sržba. Njih neće zadesiti Allahova dželle wa ala kazna oni koji su bili prisiljeni illa men ukrihe wa qalbuhu mutma'innun bil iman a njegovo srce je ostalo smireno u imanu njegovo srce je ostalo smireno u imanu i zato vidimo kada šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala kada je spomenuo deset stvari koje izvode iz Allahove dželle vala vjere vidimo kako je nakon toga spomenuo da se čovjek ne opravdava onda kada upadne u ove stvari E, i kada ih uradi izbile i šala, e, šale i tako dalje, straha i tako dalje, osim kaže kada se radi o prisili. Dakle, jedina situacija u kojoj se čovjek jel ne, opravdava kada upadne u dijelo kufra, svesno dakle, jeste dakle da bude prisilen, jeste da bude da bude prisilen. I kaže Šehale Hudajr, Hakeza Allahu ta'ala, uzvišeni Jalla wa'ala, nije dozvolio činjenje kufra osim u stanju prisile. Osim u stanju, osim u stanju prisile. To je dakle jedina situacija u kojoj, u kojoj čovjeku svjesno zna da se radi da je određena stvar kufr, dozvoljeno mu je da uradi u takvoj situaciji, a to je stanje i kraha, to je stanje prisile. I ova dakle stvar jeste predmet koncenzusa islamskih učenjaka, postoji nakon toga razilaženje oko islamskih učenjaka, oko određenih pojedinosti, oko određenih stanja, da li potpadaju pod ikra ili ne, ali u cijelini svi se oni slažu da je ikra, da je stanje ikraha, stanje prisile, stanje u kojem se u kojem se čovjeku dozvoljava da izgovori dijelo, da izgovori dakle dijelo, dijelo kufra. Da, dakle, o ovome smo već ranije govorili, tako da nećemo duljiti. Preći ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć na drugu, drugu osnovu, drugo pravilo koje je i kako jako bitno i koje nažalost nije danas shvaćeno kod velikog broja ljudi, a to je, draga braćo, da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Da u islamu cilj ne opravdava, ne opravdava sredstvo. Zašto ovo govorim, draga braćo? Zato što imamo velikog broja ljudi koji žele doći do određenog ispravnog cilja. Dakle, ispravan, ali je problem što se koristi pogrešna, pogrešna metoda. Dakle, u islamu cilj ne opravdava, Cilj ne opravdava sredstvo i ako želiš da dođeš do određenog šarijatskog cilja, onda i metoda i način koju, budeš, koju, koju želiš koristiti mora biti ispravna i u skladu sa sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. U skladu sa sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer, draga braćo, kada bi cilj opravdavao sredstvo, onda nema to grijeha i nema te novotarije, draga braćo, ako ju ne možemo uraditi. Nema tog šta više i kufra a da se ne može uraditi. I to je upravo ono što se danas, što se danas dešava. Pa vidiš one koji odlaze na Mevlu, da znaju da je Mevlu, Bidat, Novotarija i tako dalje, vidiš i kako se pozivaju na maslehu, kako se pozivaju na korist, kako oni znaju da Mevlu nema osnovu islamu, ali kako oni rade radi određene koristi, kako bi ljudima na tom Mevludu održali predavanje, kako bi ovo i tako da se pozivaju na pozivaju na maslehu, počevši od same novotarije. Isti je dakle slučaj i sa ovim koji danas otvaraju ili pak podržavaju određene poznatima navoda pro-islamske partije. I oni se također vade na, vade na korist i nažalost do te mjere da u određenim situacijama možda neko od njih i upadne u jasno i očito dijelo nevjerstva, a on se i dalje poziva na, poziva na maslehu, poziva na, poziva na korist. Dakle, nema granice, draga braćo. Onaj ko bi krenuo ovakvom metodom, Ko bi nakon toga mogao da zabrani, primjer koji dosta često spominjemo, ko bi nakon toga mogao da zabrani čovjeku koji osnuje, na primjer, banku, koja surađuje sa kamatom, radi sa kamatom. I zatim nakon toga taj čovjek pretpostavimo da svu tu zaradu od kamate udjeljuje na Allahovom dželjavala put. Zamislimo tako na primjer situaciju da dođe neko otvori banku, radi sa kamatom i sve udjeljuje na Allahovom dželjavala putu. Sve što dakle stekne od, stekne od kamate. Ko bi nakon toga, ako krenemo ovim pravilom koje su ovi određene ljudi uzde, se vraćaju na maslehu, na maslehu, što godim dakle, kažeš, oni kažu to je korist i tako dalje i tako dalje. Ko će nakon toga moći negirati ovom čovjeku, ko će mu moći osporiti da, ne, da mu nije dozvoljen takav posao, kad on radi slučivo radi, radi slučivo radi maslehe, radi koristi. Nema tog grijeha koji se nakon toga ne može ohalaliti, ne može učiniti, nema tog grijeha Nema te novotarije koja se ne može uraditi, draga braća, pod ovom, dakle, pod ovom parolom, pod ovim izgovorom, izgovorom maslehe i izgovorom opcije, opcije koristi. I zato kažemo da su učenjaci ahlu sunneta vol džamata, učenjaci islama postavili jasne i precizne granice kada se radi o opcijim koristima i kada se vraćamo na opcije koristi, kada se one uzimaju u obzir, a kada, a kada, a kada, dakle, ne. Dakle, u islamu, draga braćo, cilj ne opravdava sredstvo. I zato ne može čovjek koji želi ima ispravan cilj. Čovjek koji želi uspostavljanja primjera e, radi islamske države ne može to uraditi način koji je zabranjen, a da ne govorimo o načinu i metodi koja počiva ili kroz koju se mora uraditi kufr u Allaha subhanahu wa, u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je upravo ono što se danas dešava, jer od samog nastupa, od samog početka, od samog osnivanja partije, partija mora počivati na, na, na demokratiji, a vidjeli smo, već smo držali nekoliko pa-, demokratije, mora dakle promovisati demokratiju, mora podržavati demokratiju, mora i podržavati ostale demokratske partije u najmanju ruku smatrati, smatrati ih legitimnim, zatim nakon toga oni od njih koji uđu u parlament moraju polagati zakletve na uh, poštivanje ta vuta zakona koji nije Allahom dželjavala, moraju nakon toga u parlamentu ako već oni ne propisuju ono što je oprešno pretpostavka, pretpostavka i ako nema tih ljudi, bar kada je u pitanju naš prostor, na Balkan, dakle ovo pod, balkansko područje, nema tih ljudi koji ulaze u parlamente pa da znaju šta je dakle halala, šta je haram i tako da vidimo da od sebe čine božanstva koje se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala propisujući zakone koji su oprečni Allahove i dželja vala, Allahove i dželja vala vjeri. Dakle, da, lista je poduža da ne govorimo o svim tim stvarima koje čovjek mora uraditi kako bi dakle došao do te, kako oni kažu, neke određene koristi, a, up, a usput mora uraditi hiljadu i hiljadu a, grijeha, pa i kufra i nevjerstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Da, samo draga braćo, malo siru Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallame i salafu salih kao i govor učenjaka ahlu sunnata vol džemata po ovom, po ovom pitanju. Da li se dakle može uraditi kufr ili grije, a da ne govorimo da, da se može uraditi novotarija, a kamoli kufr i grije, bez prisile, radi maslehe, radi maslehe dave. Pa kaže, dakle poslužit ćemo se govorom riječima šeha Ali ibn Hudaira, rahimu Allahu eh, ta'ala, koji je detaljnije govorio o ovoj meseli, pa kaže da je Utsbe ibn Rabija po naređenju Kurejšija došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao Razdvojio si naš džemat, hulio našu vjeru, grdio naše očeve i božanstva i osramotio nas među Arapima. O čovječe, ako želiš vođstvo, učinit ćemo se da budeš vođa, to jest da budeš danas predsjednik vlade ili premijer. Ako želiš čas, učinit ćemo se našim predvodnikom, to jest bit ćeš, na primjer, ne, predsjednik parlamenta, da tako pretpostavimo. Ako želiš vlast, učinit ćemo te kraljem, da budeš predsjednik države, na primjer, danas, Međutim, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nije prihvatio ništa od toga, već mu je proučio početak sure Fussilet, to zbog toga što je ponuda bila u zamjenu za dragulj ove vjere, a to je učuvanje teuhida i kufr u taguta i borbe protiv svih tagutskih i mušničkih sistema i odricanja i odricanja od njih. Ovo je dakle, draga braća, stvar koju ta ljudi danas nije svjesno, a na koju smo dosta često upozoravali i o kojoj smo dosta često govorili. A to je da nema, draga braćo, na ovom dunjaluku veće maslehe od toga da čovjek sačuva svoj iman, da sačuva svoj teuhid. Ova masleha, ova korist je iznad svake druge maslehe. I nema te koristi koja može biti iznad ove koristi. Koristi očuvanje teuhida, očuvanje imana. I s druge strane, nema veće mefsede, nema veće štete od toga da čovjek učini kufr i širk Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da, ako bi čak čovjeku bilo rečeno između ostalog, učini kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala i povjerovat će čitav svijet, ne bi čovjeku opet bilo dozvoljeno pored ogromne maslehe s druge strane. Pored ogromne, ogromne maslehe s druge strane. Dakle, ako bi pretpostavili takvu situaciju da će čitav svijet povjerovati, ako musliman uradi kufr, u Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi to muslimanu bilo dozvoljeno, ne bi mu bilo dozvoljeno da uradi Allaha subhanahu wa ta'ala. A gdje ćeš veće matleha od ove? Gdje ćeš veće matleha od toga da povjeruje, povjeruje čitav, čitav svijet? Pa kako onda oni, kako određeni ljudi dozvoljavaju činjenje određeno kufra koje neminovno slijedi parlamentarce pod izgovorom određene matlehe i određene koristi kad čovjeku nije dozvoljeno da uradi dijelo kufra, pa makar čitav svijet povjerovao nakon toga. Makar čitav svijet povjerovao nakon toga. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je mogao, draga braćo, u a, prethodnom primjeru, primjeru koji smo a, navili, navili. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme zar nije mogao i ovdje da se posluži tom maslehom? tom koji s ovom koristi. Pa da kaže, daj da, je, da ja jednom budem, jel de, predsjednik, da ja jednom budem kralj, zatim ću polako širiti vjeru, širiti islam i tako dalje i tako dalje. Tako bi neki odmah danas postupili, draga braćo. Kad bi bilo ponuđeno nešto, nešto od toga, odmah bi dakle požurili da, da prihvate takve, ta, takve stvari. Makar se radi o popuću i u Allahove džele vala vjeru i na, na račun teuhida i na račun, račun imana. Zatim, nakon toga, Šejh Ali Hudajr, hafidha Allahu ta'ala, spominje priču o delegaciji Benu, Am, Benu Amira ibn Sa'sa, kada im je poslani sallallahu ve sellem izložio prihvatanje vjere. A oni rekoše, ako te mi budemo slijedili, pa te Allah pomogne protiv oni koji ti se suprotstavljaju. hoćemo li mi imati ovu stvar, ciljajući na, ciljaju na vlast, hoćemo li mi imati vlast nakon tebe? Pa ima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, vlast pripada Allahu, daje je kome on hoće, pa su oni odbili da prihvate vjeru, pa su oni odbili da prihvate da prihvate Allahu dželle ve vala, Allahu dželle ve vala vjeru. Dakle pogledajte i ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme se mogao poslužiti maslehom, iako je dakle bio u tim momentima kada je izlagao islam nevjernicima, još uvijek niko od nevjernika, od nevjerničkih plemena nije dakle primio islam, još uvijek nisu došli momci iz uh, Jesriba, izmedali podršku Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sallallahu Zatim, nakon toga, šeha Ali Hudari spominje potražnju muslimana iz delegacije Saqifa od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame da ne ruši njihove kipove kako bi islam ušao u srca običnih ljudi. Dakle, delegacija Saqifa koja je prihvatila islam je tražila od poslanika sallallahu alaihi wasallame da im dozvoli da ostave, da ostave kipove koje njihov narod obožavao jedno određeno vrijeme kako se oni ne bi naljutili i odbili da prihvate islam. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to odbio odbio da ostavi kipove i koliko jedan trenutak pored toga što je u ovom ostavljanju kipova bio vid maslehe, bio vid koristi da se pridobiju ljudi, ali veća masleha je bila u rušenju kufra i širka u samoj u samoj dakle osnovi rušenje kufra i širka svrgavanje kufra i širka jeste dakle masleha jeste korist s kojom se ne može dakle uporediti neka druga korist i zato poslanik sallallahu alejhi ve selleme dakle se nije složio sa ovim što je tražio delegacija sa kipa, već je dakle naredio da se poruše ti kipovi, da se poruše ti, ti kipovi. Zatim, nakon toga, da spomenemo, u cijelini, dakle, draga braćo, ne možemo naći, nije nam poznato, u cijelini govoreći, nije nam poznato da u Siriji Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je on ili pak ashabi radijallahu anhum da su radili određeni grijeh radi određene maslehe. Nije nam poznato u dakle siri Allahova poslanika Seleme i ashaba radi Allahovom da su radili određene grijehe ili da su radili određene određene dakle novotarije radi određene koristi. Onaj ko to tvrdi na njemu je da donese jedan dokaz jedan dokaz iz dakle sire poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili sallatu saliha. Ima, nemoj da nam donosi dokaze u kojim je Allahov poslanik ostavio određene poslanike radi veće dobiti. Da, toga ima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio rušenje Kabe i njenu njenu izgradnju na temelima Ibrahima alejhi selam. bojeći se dakle jer su ljudi tek prihvatili islam, pa da se pa, pa se pobojao kako ne bi rekli gledaj Muhammed ruši Kabu. Da, tako dakle, ovakvi stvari ima da se ostavi poželjna stvar radi veće koristi. I to je dakle, to je ispravno da čovjek u određenoj situaciji, u određenom vremenu ostavi neku određenu stvar, ostavi neku poželjnu stvar, da ostavi možda i neki sunnet, tada, u određenoj situaciji, u određenom vremenu, ne da mu to postane praksa. Pa da dakle, čitavo vrijeme ostavlja sunnet Allahova poslanika Seleme. Ne, već jedno određeno vrijeme radi dakle određene, određene koristi ili određene maslehe koju koju vidi, a da zatim nakon toga radi na uspostavljanju sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali da ne, da ne bude njegov menheđ čitavo vrijeme, dakle krenuje, ostavlja neki sunnet i čitavo vrijeme se vadi na maslehu i na korist, a nikada ne radi na tome da uspostavi sunnet Allahova poslanika alaihi wasallam. Dakle, u Siri, draga braćo, nemamo u Siri poslanika sallam ili pak ashaba, nemamo takvu predaju da su ashabi bez, dakle, prisile, bez prisile, bez nužde uradili određeni određeni grijeh ili pak radili određenu određenu uh, novotariju da bi dos, do, do, do, dospjeli do nekog ispravnog šerijatskog cilja. To zato jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah je dobar i on prima samo ono što je dobro. A šta je to što je dobro? To je dakle dobro dijelo koje je prije svega iskreno, a zatim nakon toga po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, dijelo koje nije iskreno ili dijelo koje nije po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dijelo koje nije novotarija, a da ne govorimo o kufru i širku, i ijadam billahi ta'ala, takvo dijelo uzvišeni dželle ala ne prima, već se vraća i odbija njegovom, njegovom vlasniku. Pogledajte primjer uh, kojeg spod spominje šejhul islamije rahme Allahu ta'ala. Naime, šejhul islam je upitan o čovjeku koji je velikim grijesima, velikim griješnicima učio dozvoljenu poeziju, udarajući u def. Te bi to bilo sebe pokajanja nekih od njih. Dakle, obratite pažnju. Šejhul islam je upitan o čovjeku koji uči dozvoljenu poeziju. Dakle, neku, neki vid poezije ne nešida danas ili ne, što, što, što se kaže, ali pritom udara u def. I onda kada bi griješnici, veliki griješnici slušali tu poeziju koja postiče na Ahiret, govori dakle o kaburu, o strahotama sudnjeg dana i tako dalje i tako dalje, to bi bilo sebe pokajanja nekih od tih griješnika. Pa je šejhul Islam ibn Temije upitan da li je ovakav postupak dozvoljen s obzirom da se tim postupkom ostvaruje koris masleha, a to je teuba velikih griješnika. A to je teuba velikih griješnika. I kakav je propis toga? Pa je odgovorio šehhul islam ibn Temija rahmeullahu ta'ala pa kaže Upućivanje zabludjeli i pozivanje griješnika na pokajanje mora biti zasnovano na metodama kojim je Allah poslao svoga poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, da bude na metodama sa metodama kojim je Allah poslao svoga poslanika. U smislu da ne bude dakle nekih metoda koje ostupaju od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pomenuti čovjek, pomenuti slučaj čovjeka koji želi da se oni koji slušaju poeziju pokaju od velikih grijeha, te nije bio u stanju to učiniti osim putem pomenute novotarske stvari, ukazuje da je taj čovjek ili džahil po pitanju šerijatskih metoda ili da ih nije u stanju sprovesti. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ashabi i tabi'ini su one koji su gori od pomenutih ljudi, od hjafira i fasika i griješnika, pozivali šarijatskim metodama. Dakle, i Allahov poslanik i Selef poslali i učenjaci su imali kontakata i sa gorim ljudima, sa nevjernicima, ne sa griješnicima, ali pored toga pozivali su i šarijatskim metodama. Allah ih je šarijatskim metodama učinio neovisnim od novotarskih metoda. Ovo, je, ovo su zlatne riječi šeiku Lisama ibn Temije, rahimeullahu ta'ala, da je Allah šarijatskim metodama učinio neovisnim od novotarskih metoda. I zato i mi isto tako kažemo, Allah ala nam je šarijatskim metodama, draga braća, nas je šarijatskim metodama učinio ne, neovisnim, ne dakle samo od novotarskih, već i od nevjerničkih metoda koje koristi određeni ljudi pod izgovorom dolaska na vlast i uspostavljanje Allahova ala šarijata. Pa kaže ne, opće je poznato i mutevatirom prenešeno da se od kufra, fiska i grijeha putem šerijatskih metoda u kojima nema novotarskih okupljanja pokajao veliki broj ljudi čiji broj zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga je šehhul islam spomenuo da pomenutom čovjeku nije dozvoljeno da haram, mekruh ili muba stvari smatra ibadetima i preobražava ih u dijela kojima se približava Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne možeš dijelo koje je, dragi brate, ne možeš dijelo koje je haram ili koje je menkru, ne možeš preobraziti u dijelo kojim se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možeš dijelo koje je kufr i širk. Ne možeš polaganje zakletve tagutu. Ne možeš sjedanje u mezisima kufra i širka pretvoriti u ibadet kojim se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer znaj, tvoj nijet nikada ne može promijeniti, ne može promijeniti uh, haram. U smislu, haram će ostati haram ma kakav nije ti imao, ma koliko tvoj nije bio dobar, nikada ne može taj haram i taj grije preobraziti i predstaviti ga i učiniti dobrim dijelom kojim se čovjek približava Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa završava šejh Ulisam i kaže, pomenuti čovjek je u zabludi i iznosi potvoru i oprečan je koncenzusu muslimana, dakle petva šejh Ulisama iz Međmu'ul Fetava, 11. tom 620. stranica. Pogledajte, draga braćevo, Šta bi danas određeni ljudi rekli? Rekli bi, tome je masleha, tome je korist. Ljudi se kaju od, ovih, od, od, od, od grijeha i tako dalje i tako dalje. Neka to čovjek radi. A radi se o čemu, draga braća? Radi se samo o tome što je čovjek koristio, dakle, def. Radi se o tome što je čovjek koristio def. Pa šta bi tek šejhul islam ibn Taymiyyah rahmeullahu ta'ala? Šta bi tek rekao za našu situaciju u kojoj određeni ljudi dozvoljavaju ne samo novotariju, dakle to je već prevaziđena stvar kod njih. Novotarija se bez ikakvog problema može činiti nad ima slehe. Šta bi tek šejhul islam ibn Temija rahimullahu ta'ala rekao onima koji danas kufr i širk pretvaraju tako reći u ibadete i opravdavaju njihovo činjenje radi ostvarivanja određenog ispravnog šarijatskog cilja. Ispravno dakle šarijatski cilj, ali korištenje, korištenje, korištenje uh, ovi zabranjenih metoda od novotarija i kufra i širka u Allaha subhanahu wa تعالى Zatim nakon toga kaže Šejh Ali Kudajr, isto tako konsenzus uleme od ehli sunneta čiji se govor uvažava po pitanju zabrane učenje novotarskih mevluda, pored toga što možda u tome ima određene masleje, time što se možda neko uputi i pokaje, ali dakle, bez obzira na tu maslehu, ne može se raditi ova stvar jer je ona, jer je ona zabranjena i ne može vasile, ne može sredstvo opravdati cilj, ne može cilj opravdati sredstvo koje se koriste da bi se do određenog, do tog određenog cilja. I na kraju, da spomenemo riječ u šeikhu Lisama ibn Temije, rahme Allahu ta'ala, koji se takođe, kelamul fasl, presuda tako reći u ovoj meseli, u ovome što govorimo, koji pa kaže, rahme Allahu ta'ala, zaista u širku, govoru o Allahu bez znanja, razvratu onom javnom i tajnom, i zulumu nema nikakve maslehe, nema nikakve koristi. Dakle, ne može biti u širku. Najprije šeheh ul da se nije rahmu Allahu ta'ala, spominje širk. Ne može u širku, u govoru Allaha bez znanja, o razvratu javnom i tajnom i zulumu, ove četiri stvari bez znanja, razvrat javni i tajni i zulum, u njima nema nikakve maslehe, nema nikakve koristi. I kaže, iskreno ispoljavanje Učenje vjere Allaha je uvijek obavezna u svakom stanju i u svakom šerijatu. I kaže šta je to što je svakom zabranjeno u svakom stanju i nije ništa od toga dozvoljeno osim kada se radi dakle o ikrahu o prisili to je razvrat, zulum, širk i govor o Allahu bez znanja.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 onome o čemu Allah subhanahu wa ta'ala nikakva dokaza nije objavio i da Allahu govorite ono što ne znate i da Allahu govorite ono što ne znate. I kaže šehhul islam ibn Semije rahmeullahu ta'ala čovjeku nije dozvoljeno da radi ono što je haram zbog toga što misli da će mu to pomoći u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Govor dakle između mol fatava. I ovaj dakle dragocini govor, zadnji govor šejhul islama, nije dozvoljeno čovjeku da radi ono što je haram zbog toga što misli da će mu to pomoći u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I zaista dakle čudan postupak određenih dajak koji govore ovim stvarima o demokratiji, o parlamentima i tako dalje da je kufr, a zatim nakon toga misle, kao što kaže šehhul islam, da će im ove stvari pomoći u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. U pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, draga braćo, ovo je još jedna druga osnova, jako bitna osnova, a to je da u islamu cilj ne opravdava sredstvo i da nije dozvoljeno čovjeku kako bi stigao do određenog ispravnog valjanog šarijatnog cilja da se priti pritom koristi zabranjenom metodom bez obzira radilo se o novotariji, a da ne govorimo o širku i kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer da je tako rekao smo, nema tog grijeha, ako i se ne bi mogao učiniti pod izgovorom, pod izgovorom maslehe pod izgovorom koristi i kao što reče jedan od naše braće, pa kada bi tako dakle bilo, došao bi onaj razvratnik i počinio zinaluk i rekao kako on ima isprava nije, kako on ima dobar nije, da se zatim nakon toga rodi neki muđahid koji će se boriti na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, ona je rekao što otvara banke s kamatom reće kako to želi da udjeluje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, ona je hođa što uči me vlude kako on time želi da se ljudi vrate islamu, da im priča o islamu i tako dalje i tako dalje. Onaj koji radi i ovaj i onaj grijeh i ovu i onu novotariju, opet će sve raditi pod izgovorom maslehe, pod izgovorom koristi i zato ova stvar, ovo pravilo korišćenja koristi jeste precizirano kod učenjaka ahlu sunnata wa džamata i nije tek tako otvoreno naširo, na, naširoko kako su određeni ljudi danas otvorili vrata maslehe naširoko pa nema da se te stvari ako ju ne rade pod izgovorom pod izgovorom Asahe, a inša Allahu ta'ala, za Allahu pomoć, <coughs> bit i govora o tome kada i u kojim situacijama posežemo za maslehom za koristi, kada je dozvoljeno, a kada nije dozvoljeno, to ćemo za Allahu dželle vala pomoć pojasniti zasebno na posebnom na posebnom predavanju. Ovdje ćemo se Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći, jer nam je već oko 40 minuta isteklo. Ovdje ćemo se uz Allahu dželle vala pomoć e, zaustaviti moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da nam olakša njeno slijedjenje, a da nam neistinu prikaže neistinom e, i da nas učini što dalim od nje, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala, da se okoristimo ovim što smo čuli i da inša Allahu ta'ala to nađemo na vagi naših dobrih dijela na dan kada neće koristiti niti metak i sinovi, osim onoga ko dođe Allahu jalla wa ala, čista srca čineći dobra djela, ono što smo rekli draga braća od haqqa i od istine, to je Allahova jalla wa ala, سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد